Kabla ya yote, ningependa niseme aya yafuatayo. Kama nilivyosema juzi, sinia hata kidogo ya tume kwa wakati huu kuanza malumbano na vyama vya siasa au na wadau wengine, na hivyo <clears throat> hiyo ndio nia yetu, lakini pale kunapokuwa na upotoshaji mbaya, upotoshaji wa hali ya juu tume inalazimika kusema machache. Moja ni upotoshaji unaoendeshwa sasa hivi kwamba tume ya uchaguzi e, kwa matokeo tunayosoma hapa yamechakachuliwa kuhusu e, wagombea wa urais. Hiyo si kweli hata kidogo, na ningependa kutumia nafasi hii kupitia nyinyi waandishi wa habari kuwaelewesha wananchi kwamba wasipotoshwe. Nishawahi kusema kwamba tunachofanya hapa ni kusoma, tumesha hakiki yale ambayo yametokea katika majimbo hayo, ndiyo yaliyokuwa yamehakikiwa, wakiwemo mawakala wa vyama mbalimbali. Fomu hii ndio iliyotiwa saini kule kwenye majimbo, wakiwemo mawakala na katika fomu karibu zote vyama ambayo nakuta mawakala wao wapo ni Chadema na CCM, wengine mara nyingine wapo na kadhalika, lakini kinachosomwa hapa ni kile kile ambacho kimekuwepo katika majimbo yote. Kwa hivyo ni upotoshaji wa hali ya juu, kipindi ambacho tungeendelea tuone tunaenda wapi, maana tunasoma hukumu ya wananchi jinsi walivyopiga kura, na ndio haya tunayofanya hapa. Kwa hivyo upotoshaji kwamba kumekuwa na uchakachuaji kwa ushirikiano wa tume na wengine, si kweli hata kidogo. Ningependa wananchi waeleweshwe hivyo kwamba wajitahadhari na upotoshaji ambao unaendeshwa unatoa sifa mbaya kwa tume, ambavyo tume inafanya kazi yake kwa uadilifu kwa mujibu wa katiba na sheria. Hilo nilidhani niliweke bayana kabisa. Hizi fomu ndizo zilizotoka huko kwenye majimbo, metiwa saini na mawakala na sisi tunavyozihakiki hatukuongeza hata nukta. Sasa eh, hii uchakashwaji unatoka wapi? Hilo tunalowaachia wananchi waelewe, hao wanaopotosha namna hiyo lengo lao ni nini. Baada ya hapo, natambua kuna wageni kama kawaida kutoka nje e, observers na nini. Niongee kwa Kiingereza. I realize We take note of the presence of uh, observers from outside. they are most welcome as before, but needless to emphasize that observers all over the world they will always strictly adhere to the guidelines pertaining to observers. They cannot force their way into various places and so on. This, even in this country, we firmly believe any reasonable observer in whatever name, in whatever cover, will observe the regulations and principles pertaining to observers status in our country. With that then, we proceed to make announcement of results as have been received from various constituencies. This morning, we will announce 51 constituencies and then later on we'll carry on. With that then we proceed. Basi tunaendelea.